Vergeef my Heer, vergeef my ongeloof, laat die Heilige Naam verheerlijk word, nou tot in eeuwigheid, o loof die Heer. Maar, maar wat het gebeur, kan dit wees dat God in, die, in ons kom openbaring, in een droom, of was dit een werkelijkheid? Die engel het gesê die kind sal in 'n krib lê. So kom ons gaan kyk nou maar kan ons dors ons sien of ons nie gedroom het. Dit was seën bedoel. Dit was God se engel self. Laat ons vaar. En die Heer stuur ons sy verlof. Sy het Hoe loop die Heer? Ja, loof die Heer.